Dobrodošli u Kulturaljku, dnevnu dozu kulture s Radio Sole. Dnevno je možda malo pre e, teško reći ipak će biti tjedna, a e, pređimo na stvar. Prošli petak u galeriji SKC postavljena je izložba pod nazivom Inkubacija. Svoje radove izložili su studenti prve godine diplomskog studija Akademije primjenjenih umjetnosti u Rijeci, a oni su Omar Lović, Katarina Musap, Bojana Modalek, Nora Đarahi, Niko Bravarić i Darija Stanko. Izložba je nastala kao inicijativa profesorice Marine Banić zrinčak u sklopu kolegija Eksperimentalno crtanje. Kroz ovaj kolegi studenti su naučili izraziti svoju kreativnost koristeći najjednostavnije elemente i tehnike, rekla nam je njihova mentorica. E, dakle, e, radi se upravo o tome kako sazrijeva jedna e, ideja na temelju najjednostavnijih likovnih elemenata i onda kad to bukne u, dakle kad se to mora ozreliti dakle e, mnogo je promašaja bilo u početku e, dok nije svako od e, sudionika ove izložbe studenata uspio naći nekakav svoj originalni osobni izraz to je zapravo bio cilj i ja mislim da je u potpunosti postignut tako da sam jako zadovoljna ovom izložbom i pozivam sve studente koji ovo slušaju da dođu da vide ovu izložbu. A više o samom procesu inkubacije i što je to uopće inkubacija u izražaju jednog umjetnika rekao nam je student Omar Lović, a ostali studenti su nam opisali kako to izgleda njihova inkubacija i kako su došli do e, finalnog produkta i kako je nastala na kraju cijela izložba. Dakle, inkubacija je, inkubacija je stanje kad pojedinac e, još nije svjestan nekakve ideje i to je stanje u kojem smo se mi našli tokom e, prvog semestra prošle godine na kolegiju eksperimentalnog crtanja kad nismo e, zapravo, kad smo nekog tapkali u mraku i tražili naš vlastiti put, suočeni sa nekim novim medijima, novim tehnikama, u eksperimentima sa novim materijalima i kada smo neku vlastitu, vlastiti vizualni put koji smo već svi imamo u sebi i za sebe e, pokušali prilagoditi nekakvim novim prilikama. E, inkubacija je zapravo e, proces kad mi u tom istraživanju pronalazimo sebe i dolazimo do drugog dijela, to je iluminacija, kad taj projekt zapravo zaživi u cijelosti, ali upravo taj taj trenutak inkubacije, odnosno period inkubacije nam je bio interesantan jer je podrazumijevao E, veliku količinu e, napetosti u nama i e, instinktivnog i podsvjesnog rada, budući da nismo mogli osvijestiti zapravo koji je naš finalni produkt i taj zapravo trenutak nam je bio neko finalizacija rada kad smo došli do rješenja. A s obzirom da na radiju ne možemo vidjeti vaše radove, možeš nam možda opisati kako, kakvi su tvoji radovi, odnosno kako izgleda inkubacija za tebe? Pa za mene inkubacija zapravo bila u u nekakvom e, vizualnoj interpretaciji mojih dosadašnjih radova, lišenih nekakve narativnosti, nekakve e, figurativne, figurativnih motiva. Zapravo sam po prvi put zašao u neku kompletnu abstrakciju i e, moj, zapravo, moj motiv je bio, odnosno moja tema je bila materijal kao takav. Ja sam koristio voštane boje koje same po sebi su u procesu zapravo e, crtanja bila korištena kroz topljenje, tako da je zapravo ta neka nepredvidljivost, intenzitet boja i nekakva nenamjena e, ka profesionalnoj upotrebi bila meni jako interesantna i nju sam suprostavio nečemu u čemu sam učen, što je zapravo školska tehnika kao što je akril ili ulje i tu je nastala zapravo jedna jedna, e, jedan sukob između nečeg što je planirano, što je kontrolirano, što je pod utjecajem kompletnog e, razuma i nečeg što je sasvim novo u čemu se još nalazim i zapravo gdje je posjesno došlo do izražaja. I u toj nekoj borbi zapravo nastaju radovi koja, kompozicije koje imaju tu neku napetost i tenziju između dvije krajnosti. Možeš mi reći kako je tebi proces nastajanja ove izložbe bio drugačiji e, od stvaranja nekih dijela možda e, u prošlosti, s obzirom da je ovdje riječ ona, o prikazivanju u biti same, samog nastanka ideja, ne već gotove ideje? Pošto je naglasak bio na tom eksperimentu, morala sam drugčije prići toj temi, jer inače krenem od e, gotove ideje, mislim, krenem od neke fiksne ideje koje onda razrađujem kroz crtež, a tu sam više krenula kroz e, sam crtež e, kao polazište jer sam isprobavala na različitim materijalima i na papiru i na plastici i slično me sa različitim tehnikama crtačim i slikarskim dobiti nekakav trag i nekakvu formu. Znači, e, inače krećemo te od gotove ideje koje onda razrađujemo u crteža. Tu sam pokušala naći tu ideju kroz taj proces inkubacije. iskreno, u to vrijeme sam bila jako nervozna i bijesna i kada smo krenuli raditi, nisam znala šta trebam raditi, samo sam kidala i gužvala papire i onda mi je profesorica rekla da bi to sve ipak trebala malo iskontrolirati. <laughs> onda sam počela koristiti sve neke stvari s kojima sam bila okružena, kao ne znam, glinu, ugljen, to, to je što sam imala od materijala. Imala sam slučajno neki petrole, ne znam iz kojeg razloga, onda sam s tim počela paliti papire i, i, i gužvati ih i peglat pod vodom. Ne znam, eto, samo jednostavno sam, u, mislim da sam s tim ipak malo uspjela iskontrolirati taj svoj unutarnji, nije to bijes, ali možemo ga tako nazvati. S obzirom da je riječ o nekim teškim emocijama, kako si ušla u to sve i koliko je to trajalo? A cijeli proces je zapravo bio jako dug, zato što morao je, nisam mogla u jednom danu odraditi sve, nego je baš išlo, jedna stvar da bi se dogodila je morala čekati drugu. Naprimjer, ako papire stavim pod vodu i operem, oni se moraju skroz osušiti da bi na njih mogla opet ići mokra glina. Kada opet se ta glina mora osušiti, ona treba otpast. Paljanje isto, papiri nisu odmah poslije paljanja za koristiti, nego opet treba ostati jedan dan. Onda dok se sve vidi šta se dogodilo, poslije toga Izložba je realizirana sredstvima iz natječaja Studentskog kulturnog centra koji će ponovo biti raspisan uskoro. A inkubaciju možete pogledati u galeriji SKC u Kružnoj ulici do 14. studenog. Današnju kulturaljku uredile su Leonarda Brnas i Dora Vujnović. Ostanite uz Radio Sovu. E hoje cultura. Maço. Maço. Maço. Maço cultura. Maço. Maço. Maço cultura. Maço. Cultura. Maço. Cultura. Cultura. Cultura.